Hala, inaut, uh, aramendi, beraz, uh, gobernuak beraz jakin arazi ditu, zoin diren lan kodeari buruzko, beraz, uh, finkatu dituen eta uh, norabideak. Eta hor bat dira, gauza batzu, negoziatuak izan direnak uh, sindikatuekin eta ez denak sindikatuen ikus moldekoak, hartzeko eta sail bat eman ezagun lan tegitipietan eta e, hor berroita hamar langile baino gutiagoko enpresetan negoziaketak langileen ordezkari hautatu batekin egiten alko dira eta ez gehiago orai hartio zen e, sindikatu baten mandatuarekin zuen eh, langile batekin hori e, e, ze, ze molde duzue olako erabaki batetaz. eta lehen gauza esango nuke egia dela eguerditan atera dela eta pentsatzen aldugun bezala eh, labek ez dugula ezer jaso goizeko amaretan eh, gobernutik, eh, guri sindikatok ez du zer jasoren eta eh, gehienetan eh, prentsaren bitartez eh, zer dagoen ordenantze horietan eh, jasotzen ditu. Beraz, egia dela, hola, beru-beruan, erantzuteko ez dela oso erresa, eta egun eta irudo eh, horretako dokumentu bat aztertzea behar den bezala, ez da hain fite eta hain erresegin. Baina, eh, zuke maten duzun... Uh, Eh, galderari erantzuteko, eh, egia da, mm, badira mm, puntu asko, eta puntu txar asko esango nuke langilentzat, eta ne, sindikatu entzat, negoziak eta uri eh, uh, izan daiteke aldaketa asko. Uh, eta hogei langilen artean argita garbi, Eh, badutela aukera negoziatzeko, baina sindikaturik gabe, beraz, nor ezagutu eh, negoziatuko du, ba, langilea juntak, e, eh, edo zen langile izan daiteke, eta hori komperatzen alko genuke e, enpresatik eskatua izan dena, le referendum d'entreprise mis en place par l'employeur, nagusiak eskatutako e, referenduma bera, eta beraz, e, esemplu bat emateko, e, laupa bost enpresa batean un badago nagusia bere maztea semea labak e, e, lan egiten enpresa berdinean eta langile bat edo pare bat, ba, gehiengoa nagusiek dute, hartzen da erabakia eta e, ez da ezer bozkatzen. Bon, beraz, eh, horako kasuetan asko izango dira, eta eh, beraz ikusten duguna, ba, bukaeran langileak ez du ezer erabakiko, eta langileak eh, nagusiak imposatuko ditu nahi dituen neurriak, eta beraz hori ez da negoziak eta bat, enpresa txiki txikietan. Eta hogeitik berrogeita marrera bai badagola ukera, orain arte ba zegoen ere delegatuen bitartez, hori segituko du, delege du personel edo langileen ordezkoa negoziatzen alko dute, e, orain orain arte negoziatzeko beti behar zela sindikatuen mandatua, gaur egun mandatu edo reforma honekin mandatu gabe joten alko da, honek uh, irekiko ditu uh, ate asko, uh, edo zein uh, nagusiak bere enpresetan langile nordezkoa, nahi duen langile nordezkoa emango ditu la martxan, eta horiek negoziatuko dute nagusiak nahi dituen neurriak, beraz hortan ere uh, eh, eta bezala ikusten alko biluke, beraz, arrisku asko ikusten ditugu, eta honek zerrikarriko du, bat eta eh, ez du zer dagunduko, somaja kentzeko edo reizteko hori prekaritatea eta prekaritatea ekarrikun Lan gabezia ipatzen baituzu eta lan nahen galtzeko irriskuan direnentzat eta arazoak direlarik prudometara joiteko eta prudometan ere aldaketa zonbait finkatuak izan baitira horiek nola ikusten dituzu eman dezagun eh, plafon bat eta planxe bat eh, eta finkatia dela hori begionez ikusten duzu? Ez, bat ere, hortan ere, e, pentsatu behar dugu edo argitu behar dena, da, hitz egiten ari direla, eh, a la fot de l'employeur, xan nahi dut, e, kanporaketa, e, legez kanpoko la, kanporaketa baten hain gaudenean, olako plafon bat edo planxe bat jarri behar dela. E, langileak ez badu katxarik egiten, zagaitik kanporatua izango dela. Izango dela, nagusiak erabakitzen dolako kanporatzea, Ba, hori ezin dugu onartu, onadela dela izan plafon edo planxe, ez da onargarria olako zerbait entzutea. Ez badagula arrazoinik langilea kanporatzeko, zerbaitik uh, eh, kanporatuko dugu. Hori da, lehen gauza. Gero, le plafon edo le planxe. Eh, nik esango nuke, olako kasu batean kanporaketa bat balin badago, eh, eskatu bako genuke sindikatu bat etetik e, eskatu bako genuke l'interdizion de licenciement abusif. Eta iz, horretarako izan barko duke obsurtuki per integrazioa izatea enpresan eta ez eh, negoziatzea un planche edo un plafon eh, tridometan. E, Hori eh, eta onargarria eta plafon horiek aipatzen duztenean eh, hogeita lana enpresa batean plafon bat eh, hogei e, hilabetekoa eh, ez da onargahia, eta planxe eh, bi urte baino gutxiago eh, hilabete bat, eta bi urte gora iru hilabete, eh, oso gutxi da, hamar urte lan egin duen langile bat enpresa batean, emango zaio iru lau edo bosti hilabete, eta eta hortan bukatuko dela. Eta hori ez da hon ez da ere, um, esango nuke legez kanpoko eta guztiak, debekatua izan beharko ziren, eta hori ez da negoziatu behar uh, epaitegi batean edo prudon batean. Mm -hmm. Bada beste gauza bat ere eh, martxan ezagiko dena heldu den urteko maiatzetik goiti eta hori da lezak kor d'entreprise horiek eta onartuak izaiteko Eh, behar direla, ortezkariak, bozen euneko berrogoita hamar, eh, ukan behar dutela zerra nahi du hori eh, sindikatu entzat, badu ondorio bat, eta bereziki sindikatu tipien Uri Hori ulertzen, ondo ulertua badut, da, lengo galderari erantzun dudana. E, da, le referendum entrepriz. Nagusi batek eskatuko du langilei e, iritzi bat, eta erdia baino gehiago erabakitzen balin badute, ba, onartua izango dela, eta listo. -hmm. honek esan nahi du, ba, kasu batzutan berdin ondo ingo dela, ez dugu izango denak berdinak direla, baina kasu batzutan eta gehienetan inposak eta bezala ikusiko du. Eta ez dut sinisten, horako negoziaketak, horreitu behar dela, hori adarretatik kanpoko akordioak izan barko ziren, adibidez, eh, soldatak taloko gauzak ez dira negoziatuko, baina lanzianete dozartasuna do eh, e, enpresetan negoziatzen alko dute langileekin, erdia baino gehiago ados baldin badira, ba, gehiengoa pasatzen da. Bon, eh, hori e, badakigu ondo zer dire nola pasatzen den enpresetan, e, nagusi bat eh, etortzen zaizunean, esan ez, bon, e, ...naibadugu nahi badugu langile bat edo bi hartu, e, ba, abantaioiak kendu barko genituzke, ba, denak prekarioan izango zarete, baina emango dugu lan bat, beste bati. Lan bat ukanen dugu, eh? sigureski batzuk ukanen dute lana, baina ze balintetan, ze kontratu mota, CDI-ak ez dute zertarako balio bihar uh, pentsatzen dituzten eh, CDI de proje, de, de mission, eh, nire ustez hori guztia desitxuratzen da, uh, kontratua bera desitxuratzen da, eta bukaeran banan-banako kontratuak izango dira, prekaritatea ekarriko dula, eta, eta hori ez da ez ona enpresentzat, baina ez onesta da ere langilentzat. Ez da inorrentzat eh, ona izanen olako reforma bat. Aipatzen dute enpresa txikiei begira ehm, sinale batzuk badaudela, egia da, sinale batzuk badaudela, maiz du esan nahi e, olako negoziaketak beruntz joaten direnak laguntzen, laguntzen lagunduko dituztela enpresa txikiak, baizik eta enpresa handiak lagunduak izango direla, haiek baituzte medioak presionatzeko, merkatuak irabazteko, haien enpresetan adarra baino ahulago duten balin badiren akordio batzuk ere ingo dituzte, batzutan sindikatuekin, beste batzutan sindikaturik gabe, komplikatua izango dela egoera, eta hori guztia prekaritateetan lan egiten duten langileak ezin dute eh, ondo bizi, eh, ondo lan egin, eta hori importantea dela, eta izan beharko luke lentasun bat, eta ez bakarrik atal ekonomikotik begiratuz. Eta ordonantzia horiek begira, beraz, eh, ikusi dugu sindikatuek beraz, uh, iardespen desberdina dutela, ikus molde desberdina, batzuek joango dira manifestatzerat bestiak ez, jakin arazi dute, eh, zuek zer ginen duze, bada manifestaldi bat cgt zezeteak deitzen duena irailaren amabian, eta zuek ere hori zanen zizte? Bai, bueno, esateko, azken um, aste eta iabete hauetan eh, saiatu dugu beste sindikatuekin ere uh, eh, kompartitzen pixkat gure ikuspundua eta gutxenez gure artean hitz egiten eh, bakoitzaren posizionamendua ikusteko. sindikatu guztiak guztiekin gutxenez ez gira bildu, baina bildu gira zezitelekin eta solidarrekoekin, uh, besteak ez dute erantzun edo, edo gehienak e, guk guretzat oso importantea izango dela eh, mobilizatzea, baina eh, mobilizatzea e, ez ez esateko reforma bat importantea dela, eta horretarako ere amabian kalean izango gira ez ez esateko erreforma honi, baina beste sindikatuekin zailtasuna dugu ere eta alternatibaren inguruan. Guk pentsatzen dugu eskalerian edo hipereskalerian izaten alko genukela alternatiba bat langileentzat, Azken urteetan eskatzen dugun Eh, komision pariter lokal bat edo bertako negoziazio erremu bat sortu bako genuke Euskal Herri mailakoa. Pentsatzen dugu hortan ere ba, beste genituzke minimo batzuk eh, langile guztientzat, izan enpresa txikiak edo enpresa handietakoak. Guk uste Eh, hori dela bidea, hori dela alternatiba, eta alternatiba horien inguruan ez gira bortxaz ados beste sindikatuekin zentakukari gira bakarrik eh, eragiten aldugun erremu batean dena Euskal Herria, eta ez bortxaz e, edo Kortxikan edo, edo Frantses estatu osoko akordio bat. Beraz, horretarako ikusten dute zailtasuna alako alternatiba batean sartzeko, desadostasunak badaude honen inguruan, baina ala ere, e, iduritzen zaigu importantea dela amabian kalean egoteko ezetza esateko, alternatibak proposatuz guretzat oso garrantzitsua da ere bai, eta hortan kokatuko ditugu datorren haste eta iabeteak, eta ikusiko dugu, e, pixkanaka pixkanaka, ea lortzen dugun beste sindikatuekin e, adosten horako alternatibak eh, lantzen, proposatzen, eta zer gaitik ez, e, borroka mota berri batzuk sortzen, horren aintzinean eh, langileak bat egiteko uh, haien lan betzeko. Bon, be, mil esker, eh, zure ikus moldea emaitiagatik, eta ondoko egunak bai. arte? Bale, adio.